Labrīt, rādījām arī Latvija klausītāji ir 9 un 6 minūtes ceturtdienā 10. februārī ar TV ētrā priestaris Pēteris Skudra un laiks eh, šīs dienas eh, katehēzei. Šodien eh, piedāvāju ieklausīties pavesta Franciska katehēzē, ko viņš sacīja vakar, kā jau ierasts trešdienās pavests audiencē tiekās ar uh, svētceļniekiem Romā, <clears throat> Romas iedzīvotājiem, un tad arī uzdo, jā, piedāvā kādu katehēzi, kādu uzrunu, kuru <clears throat> viņš tad arī komentē. Mēs pēdējā laikā arī esam sekojuši līdzi tam, ko pāvis saka šajās katehēzēs, un viņš ir runājis par par svēto Jāzepu. Arī šodien pāvis runā par svēto Jāzepu kā labas nāves aizbildni. Ja, tad šodien arī varam pārunāt, ko mums nozīmē nāve, vai mums ir bailes no nāves un kā mēs varam jā, vispār kā kristieši raudzīties uz nāvi. Tad aicinu tevi, klausītāji, Iesaistīties šajā sarunā droši zvani uz numuru 67 969 131 vai arī raksta īziņas uz numuru 266 77 272. Padalies ar to, kādas tad tev ir attiecības ar nāvi, kā tu esi varbūt saskāries ar nāvi un jā, kā tu ieteiktu vislabāk sagatavoties nāvei, tad par to arī uh, mēģināsim eh, pārunāt un padalīties šodien ceru uz tavu aktīvu iesaistīšanos. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad uh, mēs uh, sekojam līdzi tam, ko eh, saka Pāvis savās katehēzēs, esam eh, pārunājuši arī šeit ēterā, cik tas ir iespējams par eh, svēto Jāzepu, gan to, kā viņš ir bijis tēvs, gan arī tāds, kurš sapņo sapņus, ir lūkšanas cilvēks, tad arī viens tāds tituls, ko baznīca piedēvē svētiem Jāzepam, tāda uh, dievbijīga tradīcija ir viņu uzskatīt par labas nāves aizbildni. Mēs neko daudz nezinām par svētā Jāzepa nāves apstākļiem, bet tad, nu, šī dievbijības forma tiksim, izriet no, nu, no svētajiem rakstiem, no tā, ka mēs Jēzu sastopot jau viņa publiskās dzīves laikā eh, vairs eh, nesastopam Jāzepu, kas liek mums domāt, ka viņš būtu eh, miris nāceretē kopā ar savu, būdams kopā ar savu ģimeni, tad esot līdzās Marijai un Jēzum, kuri tad, nu, viņu būtu pavadījuši pēdējā gaitā. Pāvests Francisks arī atsaucās uz pāvestu Benediktu 15, kurš pirms uh, Eh, simts gadiem ir eh, sacījis eh, kādā savā dokumentā, ka mēs caur Jāzepu dodamies pie Marijas un caur Mariju mēs nonākam pie Jēzus, kurš ir visa svētuma avots. Un gan Jāzeps, gan Marija palīdz mums jā, doties pie Jēzus. Viņš, tad arī pavests Benedikts, 15. Eh, eh, iedrošina eh, ticīgos vērsties pie Jāzepa kā tāda efektīva vai laba aizbildņa, kurš sargā mirstošos un kurš palīdz mums tuvoties Jēzum, tuvoties tam, kurš ir vissvētākais. Un tad arī tajā laikā ir bijušas tādas uh, arī apvienības, kas saucās, uh, piemēram, uh, labās nāves apvienība vai svētā Jāzepa pārcelšanās vai apvienība mirstošajiem. Tātad tāda, tāds atgādinājums lūgties par nāvi, gatavoties nāvei, lūgties par mirstošajiem un, jā, nu, gal galā būt gataviem uh, Eh, šim neizbēgamajam eh, mūsu liktenim, kas gaida eh, visus cilvēkus simtprocentīgi. Mēs visi kādreiz mirstam un stājamies Dieva priekšā. Pāvests Francisks tad saka, ka tā nav kaut kāda, nu, tāda pagātnes divbības forma. Patiesībā nāve ir tā, kas mums liek nevis raudzīties uz to, kas ir bijis, bet vienmēr raudzīties uz to, kas ir tagad. Pāvests Benedikts 16. arī nesen rakstīja kādu publisku vēstuli, kur lūdz piedošanu par kādu priesteri, kurš ir izrādījies seksuāls varmāka. Viņš ir izmantojis nepilngadīgos un Benedikts 16. īsu laiku bija Minhenes arhibīskaps, un eh, viņš eh, atzīst to, ka viņš nebija zinājis par eh, šo priesteri, un tad viņš arī atvainojās, un šajā vēstulē viņš tad arī raksta, ka es jau stāvu Dievam so, nu, šajā te troņa priekšā jau gatavs atvērt šīs tumšās nāves durvis, Un pavests Francisks tad atsaucās uz šo pavesta Benedikta 16. vēstuli, sakot, ka lūk, kāds labs padoms, par ko mums vajadzētu pateikties pavestam Benediktam 16. kurš savos 95. gados ar tādu skaidrību mums norāda to neizbēgamo likteni un ka mums ir arī jābūt gataviem nu, pa šīm durvīm arī iziet. Viņš saka, mūsdienās šī tā sauktā uh, jūties labi eh, vai labklājības eh, tāda kultūra mēģina eh, nu, nāvi kaut kur nostumt malā, kaut kā izlikties, ka nāve neeksistē, bet tad arī pāvis saka, šis koronavīrus ir mūs tā ļoti, ļoti dramatiskā veidā atgriezis atpakaļ realitātē un parādījis, cik daudz, cik trausla tā cilvēka dzīvība ir un cilvēka Pāvests arī tad nebeidz izteikt līdzjūtību visiem tiem, kuri ir zaudējuši tuviniekus un kuri nav varējuši atvadīties no saviem tuviniekiem. Un pāvests saka, ka viņš ir saticis kādu medmāsu, kura ir rūpējusies par kādu mirstošu vecmamu, kura ir sacījusi, ka viņa ir gribētu pateikt ar Dievu savai ģimenei pirms aiziešanas, un tad šī medmās ir nu, ar savu telefonu nodrošinājusi nu, šo iespēju atvadīties, un viņš saka, tas lūk arī parādās šo atvadu, nu, tāds maigums, un tas, cik svarīgi mums būt arī tad kopā arī šajos brīžos saskaroties arī ar nāvi, lai cik tā mums varbūt neliktos uh, biedējoša. Tālūk, tad turpināsim noteikti vēl ieklausīties tajā, kas pavastam Franciskam sakāms par nāvi un par to, ka mēs varam piesaukt svēto Jāzepu kā labas nāvis aizbildni, bet kamēr skan dziesma, paņemsim nelielu pauzi, aicinu tevi klausītāji arī iesaistīties, tad droši zvani uz tālruņa numuru 679 69131 Arī raksta īziņas uz numuru 266 77 272 un padalies ar to, kādu sajūtu tev rada um, nāve vai domas par nāvi, kā tu pats uh, centies uh, gatavoties vai ieteiktu uh, citiem sagatavoties labai uh, nāvei. Uh, jā, tad uh, kāda vispār ir tava pieredze ar nāvi, tad uh, droši vari uh, ar to eh, dalīties šeit ēterā ar mums visiem. Thank you. finding the fire. So I'll sing in the midst of the fire. So rejoice. cross, so we'll thank him in the loss. Cause what matters can be taken away. Yeah, this world is fading anyway. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Randījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 20 minūtes ceturtdienā 10. februārī ar TV ēterā priesteris Pēteris Skudru un šodien katehēzē runājam par nāvi, jo pavests Francisks ten savā katehēžu ciklā par svēto Jāzepu mums atgādina, ka viņu arī piesauc kā lambas nāves nāves aizbildni. Un eh, pirms es eh, turpinu tad ar eh, pāvesta Franciskas sacītu un dodu vārdu arī mūsu klausītājai Judītei. Lūdzu. Jā, labrīt, prēsar Pēter. Labrīt. <clears throat> Par šo nāves tēmu es domāju, es klausījos jūs un, un domāju, Eh, patiešām sabiedrībā nu, tā, tā būtēma ir. Nu, vismaz mūsdienu sabiedrībā nāve ir jau izstumta tik tālu, ka vairs neviens zārku mājās neglabā un negaidā, kā saka, to mirkli. Un, un, un, nu, nedod varbūt, Dievs nepiesauc nelaimi. Jā, jā, nedod Dievs nepiesauc nelaimi, bet, <clears throat> bet, eh, bet mm, tas nekur no mūsu ne, dzīves nepazūd. Un, un, eh, un kas, mm, es, es vairāk pēc padoma, vai es nezinu, varbūt tā ir tikai mans iekšējais pārdoms Mēs, protams, ka, manuprāt, ka kristiešiem mums katoļiem kaut kā vieglāk ir, nu man tā šķiet vismaz kopš es esmu šajā ticības ceļā, man liekas, ka šis nāves temats man nav vairs tāds nekāds tabū, nekā vēl vairāk studējot, arī pat darbu rakstīju tieši nesen par nāves tēmu. Un, un, un, un tas jautājums ir par to, kā ar visu to, ka man it kā nav tik grūti runāt par nāvi, man tas neliekas ne, nekas, vai, nu, nekāds tabū, tā ir realitāte, ar kuru ir jārēķinās, bet tad ir apkārt šie cilvēki, kuriem tas tā nav, un, un vēl jau vairāk, ja tie ir ģimenē, un, un vēl jau vairāk, ja, piemēram, viņi ir kādā slimības ciešana ceļā, un, un, un, un, un, protams, ka es nevaru izdarīt neko tādu, Uh, ko, nu, kas būtu jādara pašiem šiem slimajiem cilvēkiem, jo mēs katrs savu ceļu ejam un katram savs, uh, sav, savu tā stundu nāks. Bet, uh, bet nu, kā, pam, kas ir tie, es negribu teikt, kas ir tās, tās uzrunas vai kas ir tie pavadieni, ar kuriem mums vislabāk vedināt šos cilvēkus vismaz vismaz eh, nenorādīja šo nāves tēmu un neatbaidīt viņu kā tādu uzmācīgu mušu. Eh, lai arī, jo, jo nu, vis, visnodavīgāk tas droši vien izklausītos no tuviniekiem, ja kāds no tuviniekiem sāks runāt tagad par nāvi, viņi domās, ka mēs viņus kaut kā tur vai nolemjam, vai mēs viņiem eh, vēlam, vai vēl kaut kā tam līdzīga, kas tā noteikti nav. Bet Bet nu, tas, tā, smalka, tā smalkā robeža, vai tas tā kā pa nāžu asmeni staigāt, var liels, <laughs> liels nu, tur sanāk liela nesaprašanās. Bet tāpat laikā tā kā gādājot par to cilvēku, lai viņš tomēr rēķinās ar to un lai viņš sāk vismaz nenoliegt to realitāti, kas mums katram ir priekšā, bet ja esot slimības ceļā, tas var draudēt ātrāk. Nu, ja var vispār saprast, ko es cenšos nu, pajautāt. Jā. Tas ir kā mēs varam, kā mēs varam mēģināt, varbūt tādi mēs, kuriem ir vieglāk par to runāt. Mums varbūt būtu vieglāk to dialogu turpināt, ja vispār tāds izveidojas. Bet, bet kas ir tie pavadieniņi, pa kuriem varbūt pavirzīties, kas ir tie kaut kādas taciņas, pa kuru sarunā kā pavirzīties, ku, uzkāpt varbūt uz tās taciņas, neliekot saprastam cilvēkam, ka es viņam tagad, ka es viņu sūtu nāvē. Mm bet, bet pavadinot viņu aizdomāt, piedomāt, sākt piedomāt vai nenoraidīt vismaz sākumā. Jā, es domāju, ka tas ir eh, ļoti sarežģīts jautājums, kur eh, noteikti arī var um, eh, pārējie klausītāji dalīties ar savu pieredzi vai ar tām, um, nu, jā, kas varbūt nāk prātā tās idejas, kā, kā runāt ar kādu, kas ir mājās slims un um, nu, jā, galu galā eh, nemēģinot kaut kā otru, eh, nu tagad viņam pateikt, ka mēs gaidām, ka tu nomirsi, bet tāpat laikā arī parādīja to, ka, nu, eh, agri vai vēlu tas ar tevi, tas ar tevi notiks, tāpat kā ar mums visiem pārējiem. Es atceros, ka es klausījos kādu podkāstu Um, ja nemaldos, tad tas bija Art of Manliness podkāsts uh, pirms kāda laika, un tur bija viesis, uh, kurš ir uzrakstījis grāmatu uh, par nāvi. Viņš ir uh, kāds psihologs vai psihoterapeits, un uh, viņš runā arī par to, cik uh, nāvē īstenībā vajadzētu būt nu, klātesošai tai mūsu ikdienā arī, teiksim, cilvēki tīri no sekulāra uh, skatu punkta redz to, cik lielu nu, apdraudējumu izraisa tas, ka mēs izvairamies no šī temata, mēs neņemam bērnus uz bērēm, mēs mājās par to nerunājam un tā tālāk, tad viņš sacīja, ka viņš dara tā, ka viņš savu draugu lokā e, rīko vakariņas, nu, teiksim, nezinu, kādu reizi pusgadā, piemēram, kur viņš saicina draugus, bet viņš tad arī informē viņus, ka mēs nu, pie galda runāsim par nāvi. Vai mēs eh, nu, iztēlosimies, ka tas ir bērnu ielasts, piemēram. Un eh, tā nu, mentāli, psiholoģiski sagatavojot šos cilvēkus, viņš saka, tās ir ļoti, ļoti interesantas sarunas, eh, kuras, kuru laikā nu, cilvēki arī paraugās uz to, ka nāvi mums palīdz vispār paraudzīties uz dzīvi kopumā. Uh, ka mēs e, esam tad aicināti katru dienu dzīvot kā pirmo un pēdējo, ka mēs arī tad varbūt vairāk mācamies izmantot tās iespējas, ko mums dzīve dod. E, bet, e, jā, ko, kā pavadīt cilvēku, kurš ir, varbūt uz slimības gultas vai lielā vecumā, tad uh, es domāju, ka viens mēs varam lūgties par šo cilvēku un uzticēt viņu svētiem Jāzepam, kurš ir Lambas nāves aizbildnis, uh, arī tad īpaši lūdzot par, par šo cilvēku un arī, jā, lūgt svētajam garam varbūt to gudrību, nu, dot iespēju runāt par šo tematu un runāt tādā veidā, ka tas ir nevis, lai otru nobiedētu vai nolemtu, bet tieši otrādi, lai iedrošinātu, ka, hei, nu, mēs nezinām, tu nezini, cik tā vēl ir atlicis un lai cik ļoti mēs gribētu, ka tu dzīvo ilgāk, uh, nu, mums ir jārēķinās, ka tā, tas, tas agri vai vēlu nu, nebūs vairs iespējams. Un tāpēc izmantosim šo dienu, lai mēs varētu būt attiecībās, lai mēs varētu komunicēt, lai, mēs, lai šī šķiršanās nav tāda, ka pēc tam ir kādam jānožēlo, ka mēs neesam kaut ko kopā paspējuši izdarīt. Nu, tas būtu varbūt tāds mans ieteikums, vai es kaut kā atbildēju. Jā, es vēl paralēli vienkārši klausoties šo atbildi, domāju, vēl jau tad pastāv uh, līdz cilvēki, kuri tikpat ļoti iespējams uh, nāves tematu vispār negrib nedzirdēt, un tad ir tie palicēji, kuriem ar to visu ir, nu, jātiek mhm. galā, un mēs jau tomēr apraudam vairāk vai mazāk savus sāpes un zaudējam ne jau to cilvēku, tā cilvēku atbrīvošanu no šīs dzīves. Un, uh, nu jā, un, un tas ir kaut kāds, kā ir kaut kāda blakus plāksne, kas ir ārkārtīgi arī svarīga un varbūt, ka pat eh, un tiem policējiem ir, ar tiem policējiem, nu, <laughs> ir vēl grūtāk. Eh, viens ir ar to cilvēku, kas pats eh, ir uz, nu, apzinā, kaut vai arī apzinās, otrs ir policēji. Bet tas droši vien atkarīgs no katras ģimenes un tam līdzīgi. Paldies liels par atbildi, un nu, turpināšu klausīties. Paldies par zvanu. Judītei dodu arī vārdu nākamajam klausītājiem, lūdzu, kas mums sazvanīs. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Tēti. Irēda sazvadījās. Prieks jūs dzirdēt, Irēda. E, e, Grib, gribēju pastāstīt, kā es ar savu vīru nodzīvoju. Paldies Dievam, 57 gadus. Nu, tā viņš beigās jau tādu nu, tā švakāks palika slimoja. Bet nu, uz gultas nebija paldies Dievam, bet tā. Uh, mājās mēs vienmēr lūkšaniņas skaitiem un arī, ka varēja, braucam uz baznīcu un uh, sakramentus pieņemam. Esam trīs bērnus izaudzinājuši un septiņi mazbērni un pieci, pieci maz, maz, mazbērniņi ir, paldies Dievam. Bet to pagājušo gadu jūlijā. Te, trīs dienas pirms no mājās, pēc abi divi, jā. Viņš aprunājāmies mīļi tā, sirsnīgi buču man iedeva, atvadījās un apņēma mani, tas bija sāpīgs brīdis, un viņš teica, tu zini, man jāiet ir, es saku, uz kurieni tad tev jāiet, viņš saka, man jāiet ir uz debesīm. Es saku, kā tu, tu to zini? Es saku, mēs jau nezinām, kurš aizies, vai, vai tu pirmais, vai es aiziešu. Es saku, mēs jau to nezinām. Es saku, viss Dieva ziņā. Nē, man jāiet, un e, man ir ziņa dot. Es saku, kas tad tev tādu ziņu deva? Nu, man ir ziņa dotā. Nu, tas man bija sāpīgi. Es tā domāju, nu viņš tā runā tā kā slims cilvēks kā slims cilvēks runā, un uh, sāpīgi bija. Nu, es tā noklausies, no apmīļojamies, un tad viņš pēc tam aizgāja gultā. Nu, trīs dienas viņš man gulēja, neko nerunāja, nu, neko. Un tā viņš klusumā, nu, es biju pie viņa lūkšanas skaitījumā, svecīt, nedēļ, ka viss un sakraments arī bija slimnieku vairākas reizes pie viņa, viņam, jā. Ja? Un tā viņš aizgāja mūža mierā tādā, nu, mierīgā, bez kaut kādas tāda uztraukuma, bez kaut kā. Viņam bija 82 gadi. Mēs oh, saku, paldies Dievam. Jā, ir ticība, ticība, ticība. Paldies jums par šo liecību. Tad varam dzirdēt šo piemēru, ka cilvēks jā, ir gatavs un arī sagatavo apkārtējos aiziešanai, tad eh, dodu vārdu nākamajam klausītājam. Kas... Jā, laikam. Um, nesagaidīju, ka mēs <laughs> dosim vārdu, jau ir izstāstīts viss. Bet, eh, jā, kāda pensionāra mums raksta, klausītāja, kas tā arī ir parakstījusies, pensionāri raksta, ka nē, esmu vēl gatava mirt, man ir tikai citāti eh, par nāvi. Nu, agri vai vēlu tas brīdis mums pienāk jebkuram, un ehm, arī Pāvests eh, Francisks, tad, eh, turpinot šo katehēzi, ir sacījis, ka um, mēs, kristieši, uh, ehm, nemēģinām sevi kaut kā atbrīvot no bailēm, eh, no nāves, bet drīzāk tad mēs, uh, kristieši, un mums ticība dod uh, tādu spēju un tā palīdz mums uh, stāties pretī nāvei, stāties pretī uh, šīm bailēm no nāves un uh, vienkārši paraudzīties uz šo realitāti tāda, kāda tā ir, pieņemot šo realitāti, ka agri vai vēlu mums caur šīm durvīm būs jādodās, līdzīgi kā pāvests Benedikts 16. to raksta, ka viņš jau stāv pie šīm tumšajām nāves durvīm, kurām viņam būs jāiet cauri agri vai vēlu. Tad mums arī kā tāds nu, palīgs un iemesls, kāpēc mēs varam ar tādu mieru uh, raudzīties uz nāvi ir tas, ka mēs raugāmies uz nāvi caur Jēzus augšām celšanos. es atvainojos, ka arī svētais apustulis Pāvils raksta, ja, ka mēs eh, sludinām Kristu, kurš ir augšām cēlies. Un ja Kristus ir augšām cēlies un Kristus ir dzīvs eh, mūsu eh, vidū, tad nu, tas mums dod cerību, ka arī mūs eh, sagaida šī augšām celšanās pēc eh, mūsu nāvis, kuru, kuru mēs arī apliecinām savā ticības apliecinājumā katru svētdienu, kad sakām šo lūkšanu es ticu. Mēs sakam, es ticu miesas augšām celšanai. Ja, ka mēs uh, varēsim pilnībā atkal dzīvot, uh, tā kā Dievs to ir paredzējis, gan dvēsele, gan miesa. Uh, Un eh, pāvests arī aicina paraudzīties uz nāvi, arī uz to eh, pozitīvo tās eh, nāves aspektu. Ka, protams, mēs, ehm, mēs nu, nāve ir sāpīga realitāte gan tiem, kas mirst, gan tiem, kas pēc tam pavada aizgājēju, bet tā pozitīvā nāves loma ir arī tāda, ka mēs mēs Eh, domājot par nāvi caur šo Kristus noslēpumu, eh, varam vienmēr uz savu dzīvi paraudzīties ar, tādām, ar tādu svaigu skatienu, ja, ka nekas eh, nav dzīvē pašsaprotams un nekas mums tā līdz galam nepiedara. Pāvests atgādina, ka nāve ir ļoti labs tāds atgādinājums, ka šis zārks, zārkam nav kabatu. Ja, tad, tad tu neko nepaņemsi līdzi, un savā nāvē mēs katrs esam diezgan vientuļš, līdzīgi arī kā mēs piedzimstam vieni paši, tā arī mēs eh, nomirstam eh, vieni paši, un eh, tad nu, mēs redzam to, ka nav dzīvē varbūt tādas jēgas visu tikai akumulēt un, un pārņemt un, un, un, un uzkrāt, ja, kad drīzāk tad pāvis saka, mums vajadzētu uh, uzkrāt eh, šo mīlestību, eh, mums vajadzētu veicināt šo spēju dalīties, eh, veicināt spēju nepalikt vienaldzīgiem, kad mēs sastopamies ar citu cilvēku ciešanām. Nav jēga mūsu dzīvē strīdiem ar brāļiem, ar māsām, ar draugiem, ar tuviniekiem, ar uh, ticības brāļiem, māsām, ja, jo kāda tad jēga ir tiem strīdiem, kad mēs nomirstam. Ja, arī tagad mēs redzam, ka ļoti daudzas lietas, par ko mēs strīdamies, bet vai tam ir kaut kāda vērtība, ja, tad, kad mēs nomirsim, tie visi strīdi paliks, um, tos mēs arī līdzi nepaņemsim, un uh, kurš tu tur būs pierādījis savu taisnību, nu tāpat tā bija divi, ja, beigās nomirs. Uh, Šeit tāpēc ir eh, vērlams, ka mēs pirms nāves tad, eh, nu, vai teiksim tā arī apzinoties nāves nozīmi un nāves lomu mūsu dzīvē, ka tas arī kaut kā samazina tos mūsu konfliktus, mūsu problēmas, jo nu, mēs redzam, ka īstenībā nemaz tik lieli tie strīdus iemesli nav, lai tiem tērētu laiku, jo nu, attiecībā pret dzīvi, pret mūžu un, un pret mūžību, kas seko pēc nāves, tad tas nekas nav. Ja, tā tad eh, paraudzīties, nāvi mums liek paraudzīties tām lietām, kas tiešām ir eh, svarīgas, un ka tad tā, eh, mēs arī redzam, cik liela nozīme ir izlīkšanai, cik liela nozīme ir tam, ka mēs liekam pie malas kaut kādus aizvainojumus, nožēlu par kaut ko, kas ir paveikts vai nav paveikts. Uh, ka mēs izmantojam šodienu, lai tad uh, mums nebūtu jānožēlo tās lietas vēlāk. Um, jā, tad uh, šī apziņa par to, ka mēs visi esam pretī uh, šīm tumšajām durvīm, tad arī ir tā, kas mums palīdz izvērtēt to, kas ir būtisks dzīvēm, kas nav. Un es ceru, ka arī tad uh, mums varbūt šodien runājot un domājot par nāvi, mēs varam uh, padomāt par to, kas mums ir dzīvē svarīgi un ko mēs gribam aiz sevis atstāt un ko mēs gribam, lai mūs atcerētos, atcerētos mūsu tuvi, tuvinieki. Es atceros eh, tādu grāmatu otrdienas ar Moriju, šķiet pirmais Miča albuma romāns, viņš ir diezgan tāds eh, slavens rakstnieks, Arī latviešu valodā viņa grāmatas ir eh, tulkotas vairākas, un viņa pirmā grāmata bija otrdienas ar Moriju, un uh, Eh, Morijs eh, bija viņa skolotājs, kurš bija saslimis ar tādu rētu slimību, un nu, skaidrs bija tas, ka viņš lēnām izdzisīs, un viņš eh, taisīja raidījumu televīzijā par to, kā viņš gatavojas, ka viņš teica, viņš krāmē čemodānus šim pēdējiem ceļojumam, palīdz to darīt arī citiem. Un tad arī viņš eh, teica, kāda jēga, eh, ka jūs teiksiet kaut kādas bēru uzrunas, tad, kad es esmu miris, ka labāk jūs eh, šīs uzrunas pasakiet man tagad, kamēr es esmu dzīvs, un tad līdzīgi kā tas psihoterapeits, par kur es runāju pirms brīža, arī viņš uzrīkoja tādu kā, nu, bēru mielastu, kur cilvēki tad varēja teikt šos bēru tostus un, un atvedu runas viņam dzirdot, viņam klātesot. Es domāju, ka tā arī ir tāda laba praksa, kas arī mums liek paraudzīties uz to, kas tad ir patiesībā tas, ko es otram gribētu pateikt. Īpaši, īpaši varbūt starp visiem eh, konfliktiem, visām ikdienas eh, raizēm un rūpēm, kurām mēs ejam, ejam eh, cauri. Un tad tādas varbūt divas galvenās atziņas, ko mums pāvests Francisks aicina pievērst uzmanību. Pirmkārt ir tas, ka mēs nevaram izvairīties no nāves – Eh, mums, protams, ir jāglābj dzīvības. Eh, te pāvests arī citē katehismu, sakot, protams, mēs darām visu, kas ir eh, darām visu, kas ir cilvēka spēkos, lai palīdzētu slimniekiem, lai dziedinātu slimos, bet tas tad arī ir jāizvērtē, jo ir amorāla arī veltīga ārstēšana, kur mēs redzam, ka šis ir nu, process eh, nedos eh, nekādu rezultātu. Un eh, tad arī pāvis saka, ir ļoti gudri, viedi, bet arī reizē ļoti vienkārši vārdi, ka, kas arī saka, ļauj viņam nomirt mierā. Jā, ka ļaut cilvēkam aiziet mierā, nemēģinot arī viņu mākslīgi kaut kā uzturēt pie dzīvības. Pāvis saka, tur ir ļoti liela gudrība, tātad šis nāvis moments ir neizbēgams, bet otrs, tad viņš runā par nāvis kvalitāti. Ka arī par ciešanu un, un sāpju kvalitāti. Ka mums ir, protams, ir jāizmanto visas iespējas, lai mazinātu sāpes, mazinātu ciešanas. Pāvests arī šeit īpaši pateicās visiem, kuri strādā paliatīvajā aprūpē, bet lai arī cilvēkam palīdzētu dzīvot un arī reizē nomirt tādā viscilvēciskākajā iespējamā, iespējamajā veidā. Um, bet uh, tāpat laikā mēs nedrīkstam izai, veicināt nāvi vai izraisīt nāvi, kas arī tagad ir nu, tāds uh, strīdu sābols un, un diskusiju tāds uh, objekts šī nu, asistētā pašnāvība, uh, um, eitanāzija, ja, kad arī daudzi um, varbūt vecu cilvēku gadījumā tiek pātrināts šis nāves process. Mēs sakam, mēs nedrīkstam plānot uh, to, kas mums nepienākās, ko mums nepienākās plānot. Mums ir jāpavada cilvēki uh, mūžībā, bet mēs nedrīkstam veicināt vai pātrināt uh, šo procesu, bet mēs drīzāk esam kā tādi līdzgaitnieki e, šajā procesā cilvēkiem, un īpaši pāvests e, vēršās pie vecajiem cilvēkiem, sakot, ka vecie cilvēki mums ir ārkārtīgi liela dāvana visai cilvēcei, visu tā viņa pieredze, e, viss, vis, ka tas, ko viņi ir nesuši pirms mums un, un padarījuši pasauli šodien tādu, kāda tā ir, lai mēs tajā varētu dzīvot. Viņš saka, pat ja šiem cilvēkiem varbūt jau ir Ehm, nu, viņi nespēja runāt, nespēja dalīties šo savu pieredzi, vai varbūt arī viņiem jau nav vairs šīs prāta spējas, jo projām viņi paliek kā cilvēciskās nu, tādas eh, gudrības vieduma simbols, kuri mums ir ļoti, ļoti eh, svarīgi, un tāpēc eh, gan šo nu, dzimšanu, gan nāvi, tad pāvis saka, tie ir tādi lieli noslēpumi, kur mēs varam būt vienkārši klātesoši otram, bet mēs nevaram šos procesus kaut kā nu, mākslīgi vai nu aizkavēt, vai arī pātrināt, jo tiem jāļauj notikt dabiski, un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam šos cilvēkus pavadīt un būt viņiem līdzās, un pašiem būt arī gataviem to šim mirklim. Uh, Laiks dziesmai. Never give up, nekad nepadodies, un tad eh, paturpināsim. Daži no jums ir atsūtījuši īziņas, nolasīšu tās, un eh, priecāšos, ja vēl arī būs kāds, kas piezvana vai atrakst īziņu, tad droši jums vēl ir laiks paspēt to izdarīt. Faithful, every waking moment you've been faithful right from the beginning through it all. Your goodness lasts forever and a lifetime, a lifetime. know that you're always faithful, faithful. This is who you are. You're studijā Priesteris Pēteris Skudra. 9,46 minūtes šodien katehēzē runājam par nāvi. Tā arī tad Judīta raksta, ka viņa pateicās Irēnas kundzei par viņas stāstu, par šo iespēju atvadīties no sama vīra. Paldies jums, Irēna, par dalīšanos. Anita mums raksta, ka Ne, Ilze raksta, labdien, man pagājušajā gada novembrī nomira patēvs. Sākumā pirmās dienas bija skumjas, bet kad sapratu, ka mēs visi tur būsim, beidz raudāt. Vienreiz sapnī arī mirušais patēvs pateica, ka tagad man debesīs ir vēl viens aizbildnis no mūžības, nevajag um, baidīties. Savukārt Anita raksta, man trīsreiz ir nācies būt klāt cilvēka nāves brīdī. Tas ir tik liels noslēpums brīdī, kad tiešām redzi, ka cilvēks aiziet iestājas tāda neparasta bijība, mēģina vēl iedrošināt, mierināt. Svētais gars dod vārdus, ko teikt, tas ir tik svarīgi, ka tūs cilvēks šajā brīdī ir klāt, vēl labāk, ja tas notiek mājās. Ja ir paspērts sakārtot dvēseli un atvadīties no visiem draugiem un mīļajiem. Tā pirms gada aizgāja mana mammīte, tiešām sveitīga aiziešana ar humoru un dzirkstošu sarunu vēl iepriekšējā vakarā, Visiem tas bija negaidīti. Bet mēs abas jau sapratām, ka rīts vairs nepienāks. Dievs ir tiešām ļoti labs. Paldies, Sanita, par eh, tavu dalīšanos. Paldies, Ilze. Un, eh, jā, eh, vēl ir tāds jautājums, ka ir dzirdēts par nāves aiziešanas dūlām, līdzīgi kā ir dūlas pie bērna piedzimšanas. Un tā arī nesapratu, vai tā ir tiešām klātbūtne pie mirstošā vai klātbūtni asistētajā pašnāvībā. Es, godīgi sakot, neesmu par šādu pakalpojumu dzirdējis, <clears throat> grūti pateikt, bet uh, viennozīmīgi, ka ja ir cilvēki, kas ir gatavi būt klāt mirstošiem, es domāju, ka tas ir, uh, ir uh, apsveicami un, un cēli, ja, ka cilvēki nav uh, vientuļi, protams, mēs uh, nomirstam eh, vieni paši, bet, eh, un, un tas ir process, kuram mums ir katram jāaiziet cauri, bet šī klātbūtne vienmēr visos šajos procesos ir ļoti, ļoti svarīga. Vienkārši apziņa, ka es neesmu viens. Um, es domāju, ka daudziem no mums, kuri saskaramies ar nāvi, eh, teiksim, citu cilvēku dzīvēs, mums ir tā bezpalīdzības sajūta. Ko lai es saku tam cilvēkam, ko lai es izdaru, es neko nevaru palīdzēt, mums ir tā vēlme, nu, kaut ko rīkoties, darīt. Bet eh, mums ir jāmācās arī vienkārši būt, vienkārši būt līdzās. Pavests Francisks eh, tajā grāmatā eh, Sapņosim, Let us dream, par kuru mēs šeit runājām pirms gada, pirms kāda pusotra gada, kur viņš izdeva pandēmijas laikā kopā ar angļu, angļu žurnālistu Austin Ivory, tad uh, viņš uh, tur dalās ar savu pieredzi, kad viņš bija slimnīcā ar to savu slimību, kas prasīja pusi no viņa plaušas. Eh, tad uh, viņš arī nezināja, vai viņš izdzīvos vai nē, bet uh, viņš uh, dalās ar to, ka viņam bija kāda medmāsa, kas vienkārši bija blakām. Uh, veca medmāsa, kura, kura uh, pavadīja jā, laiku pie viņa gultas un uh, neko daudz viņam neteica. Viņš saka, un tā, tas bija vislabākais atbalsts, kādu viņš bija saņēmis, ka vienkārši tu zini, ka tev ir cilvēks līdzās un ka tu neesi viens pats. Un tas arī ir tas atbalsts, kas ir vajadzīgs, un patiesībā tad arī, nu, ja mēs iemācamies tā nomierināties, ka man nekas nav jādara, lai es būtu atbalsts otram, tad tā ir, jā, tāda skaista pieredze. Kāds cits no jums jautā, kā vērtējumi, ja cilvēkam pārstāda, uh, Eh, cūkas sirdī. Jā, es arī esmu dzirdējis par eh, šo operāciju. <clears throat> Godīgi sakot, es eh, neesmu iedziļinājies, bet ir baznīcas dokuments, kas runā par, es tagad neatceros, kāds ir tas termins, kaut kas ar kseno, bet jā, ka tā tad no dzīvnieku pasaules tiek pārstādīti kādi orgāni vai šūnas, uh, cilvēkiem. Es domāju, ja tas ir eh, cilvēka dzīvības glābšanai un tas saglabā joprojām cilvēka cieņu, eh, un tas, protams, arī nekaitē apkārtējai dabai, tad eh, es domāju, ka tas viss ir labi. Bet, protams, ja, ja nu, ir nesamērīgi šie varbūt līdzekļi, tad, protams, ka tas nav, tas ir tas, ko arī pāvests Francisks šeit citē no 2278. katehisma paragrāfa, ka ir amorāli veltīgi, nu, veltīga ārstēšana. Ja, ja mēs redzam to, ka šie līdzekļi ir nesamērīgi un tas cilvēks, nu, mēs tur vairs neko nevaram darīt, Jā, tad, tad ir ja drīzāk tad šie līdzekļi ir jāpataupa nu, situācijām, kur tie var tiešām glābt dzīvību. Tā kā, bet eh, es domāju, jā, ja jūs ierakstīsiet eh, baznīcas mācību, vismaz angļu valodā, man izdevās atrast šo dokumentu baznīcas mācību par eh, orgānu transplantēšanu no dzīvniekiem uz cilvēkiem, tad šis dokuments arī parādās. Tālūk, tā kā paldies visiem, kur iesaistaties šajā katehēzē, paldies visiem, kuri dalījāties ar savu pieredzi, Es domāju, ka mēs tad arī ar to varam noslēgt eh, šo sarunu. Un uh, aicinu arī tad eh, kopā ar pāvestu lūgties, es esmu sveicināta Marija šo lūkšanu, kur arī mēs lūdzam tad par to, lai Marija mums ir līdzās pie labas nāves. Un tajā brīdī, kad mēs mirstam, un, protams, tad arī varam piesaukt svētā Jāzepa labas nāves aizbildņa uh, palīdzību, lai mēs varam, varam sagatavoties šim mirklim. Un pāvis arī saka, ka mums kristiešiem laba nāve ir Dieva žēlsirdības pieredze, kurš mums ir tuvu ikvienā dzīves mirklī, arī šajā pēdējā dzīves momentā. Un tad, jā, varam lūgt arī par šim Marijas aizbildniecību, lai viņa mums ir līdzās mūsu nāves stundā. Un uh, jā. Tad arī runājot par nāvi, pāvests noslēdzot šo katehēzi aicināja vēlreiz lūgties par uh, Ukrainu. 26. janvārī pāvests bija aicinājis visu pasauli lūgties un gavēt par Ukrainu, par mieru Ukrainā. Tad uh, viņš aicina joprojām palikt šajā lūkšanā, jo nu, karš ir pilnīgi bezjēdzīgs un karš ir neprāts. Uh, Saka pāvests Francisks, kas izraisa ļoti daudz nāmis, kas izraisa pāragras nāmis un kas izraisa ļoti, ļoti daudz ciešanas. Un eh, tāpat tad arī rītā. Rītā mēs arī runāsim par kādu sāpīgu tēmu, tās ir ciešanas, sāpes. Eh, kāpēc ir ciešanas?